Drill 7, תרגיל ז' Listen and repeat. הקשב וחזור. צליל צדדים צבי צפת צהובה צלב. צפרדע. צמחים. צפיפות. צחוק. צדקה. צנונית. Listen again. Follow the unvoweled column. צליל, צדדים, צבי, צפת, צהובה, צלב, צפרדע. צמחים. צפיפות. צחוק. צדקה. צנונית. Drill 8, תרגיל ח' Listen and repeat. הקשב וחזור. גבול, גדולים, גבורה, גדי, Listen again. Follow the unvoweled column. גבול, גדולים, גבורה, גדי, Drill 8 continued on page 21. גלולה, בחינות גמר, גמלים, גלויה, גרוטה, גשמים, Listen again. Follow the unvoweled column. גלולה, בחינות גמר, גמלים. גלויה. גרוטה. גשמים. Drill 9, תרגיל ט. Listen and repeat. הקשב וחזור. כרובית. כנסת. כללים. קריאה. כספים. קמטים. קטנים. קרבות. כשרים. קניות כלבים קביעות קליטה כחולים Listen again. Follow the unvoweled column. כרובית, כנסת, כללים, קריאה, כספים, קמטים, קטנים. קרבות. כשירים. קניות. כלבים. קביעות. קליטה חולים